aš išpirktas, tu mane išlaisvinai. Taigi aš nutraukiu tas sunkes grandinės. Nusiplaunu visas dėmes, aš nebesu toks, koks buvau anksčiau. Aš nebesu toks, koks buvau anksčiau. Jėzau, aš jau nebesu toks, koks buvau anksčiau. Aš esu išpirktas. Ačiū Dievui, esu išpirktas. Ačiū viešpate Jėzau. Hebrajams trečias skyrius, pirmą eilutę. Norėčiau kalbėti tema Mūsų išpažinimas. Mūsų išpažinimas. Tai yra, ką jūs sakote, kalbate apie save. Hebrajams trečias skyrius pirmą eilutę. Todėl, šventieji broliai. Man patinka ši vieta Todėl, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite mūsų išpažinimo apaštalą ir vyriausiai kunigą Jėzų Kristų. Žodis išpažinimo reiškia išpažinimas subjektyviai tą, kurį išpažįstame esant mūsų objektyviai, pareiškimas, išpažinimas, pavyzdžiui, tą, ką asmuo pareiškia, išpažįsta. Taigi Jėzus, kaip Paulius pasakė, todėl šventieji broliai dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite mūsų išpažinimo apaštalą ir vyriausiai kunigą. To, ką mes sakome, kalbame apie ką? Jėzų Kristų. Hebrajams 4, 14. Taigi turėdami didį vyriausiai kunigą, praėjusi pro dangus, Dievo sūnų, Jėzų, tvirtai laikykimės mūsų išpažinimo. Vėl tas pats žodis – išpažinimo. Juk mes turime ne tokį vyriausiai kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes, visaip gundita, tačiau nenusidėjusi. Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamų metu. Ar jums vis dar reikia pagalbos, problemos, bėdos metu? Užtikrintai. O kodėl mes turime laikytis savo išpažinimo? Ką tai turi bendro su užtarimo darbu? Priešais Dievo sostą. Ar jūs suvokite, kada jūs nustojate teisingai išpažinti Tai apriboja vyriausiųjų kunigą, jis negali jūsų užtarti. Suprantate, yra žmonės žinioje, kurie sako, kad Jėzus jau nebėra malonės sostė sėdintis. Man gaila jų. Bet jeigu jūs laikote savo išpažinimo, sakote, o man reikia vyriausiojo kunigo, to nepakanka, jūs turite turėti atskirą išpažinimą, kuris eina iš vien su žodžiu. Tai turi būti paralelėje su tuo, ką jis sako. Jis gali danguje mums padaryti tai, ką mes išpažįstame žemėje. Žemėje ir danguje turi būti sakoma tas pats. Taigi, jeigu jis sako, tu išgelbėtas, tu išpirktas, tu turi amžinai gyvenimą, tu jam priklausai, o tu sakai, aš nesu tikras, aš neįsitikinęs, jis negali tavęs užtarti. Jis negali sakyti, o atsiprašau, aš suklydau, aš maniau, kad tu buvai išgelbėtas, atleiski man, aš maniau, kad tu buvai išgelbėtas. Taigi, kas nutinka? Tai sustabdo visą Dievo procesą pilnai, tačiau laikinai, kol tu nesutvarkysi savo išpažinimo. Pasimelskime draugė šiandieną, paprašykime viešpatės pagalbos. Viešpatė Jėzau, mes mylime tave, mes dėkingi už tavo žodį, ačiū, kad galime būti kartu susirinkę. Dievo namuose. Mes dėkingi viešpatė, kad tu ne tik mums leidai susirinkti šiame pastate, bet taipogi, kad mes patys esame Dievo namais – Mistinis kūnas kartu sujungtas nematoma sąjunga, šventąją dvasia. Mes tokie dėkingi už tai. Ir kaip Paulius pasakė tai prieš daugybę metų, šventieji broliai, šventieji broliai. Mes manome, kaipgi mes galime būti vadinami šventaisiais broliais, kadaise buvome prarasti, bet tavęs nežinojome, iš kur atėjome, kur link einame, Tačiau įvyko didis pasikeitimas mūsų gyvenime, toks didis, kad dabar galime būti vadinami šventaisiais, nepriekaištingais, be kliaudos, be dėmės tavo akivaizdoje. Mes prašome šiandieną, tėvė, kad tu paimtumai savo žodį, kalbėkim mums, patepki mane, patepki žmonės, kad jie galėtų priimti. Aš prašau, Jėzaus vardu. Amen. Talamonas Dievo šventieji, galite sėstis. Leiskite man šiek tiek priminti tai, apie ką mes kalbėjome praėjusią susirinkimą dėl tų, kurių nebuvo kartu su mumis, kad jie nebūtų tamsoje, kad matytų kryptį. Aš norėčiau pažiūrėti vėl į pasąmonę šiandieną, prieš perinant prie dieviškų ir šventų išpažinimų. Leiskite pradėti nuo medicininės pusės, o paskui pereisime prie Dievo žodžio. Kai suformuoji mintį, ją ištiria sąmonės protas, kuris tuomet smegenyse pradeda siūsti elektrocheminius elementus. Elektrocheminiams elementams keliaujant smegenimis yra atveriami nerviniai takai, kuriais informacija perina į smegenis. Informacijai keliaujant visose smegenyse, papildomose lastelėse yra paliekamas gilus pėtsakas su apdorojama informacija. Tuomet sąmonės protas pagal savaip suprastą informacijos reikšmę su ta mintimi susieja emociją. Tai padidina minties vibracijas ir tuo metu yra įtvirtinamas įsitikinimas. Vakar sugrįžęs namo po susirinkimo pasakiau žmonai, žinai, ką aš supratau? Aš matau, kodėl Vis daugiau ir daugiau šetonas nori atskirti emociją nuo Dievo žodžių, nes jis žino, kad be tinkamos emocijos netgi ir pats Dievo žodis nėra toks galingas, koks turėtų būti. Akivaizdu, kodėl brolis Brahmas pasakė, kad bet kuri religija be emocijos turi būti palaidota. Įsivaizduokite, žmonės bažnyčioje girdi žodį, žodį, žodį, nėra jokių emocijų, nėra apreiškimo stimuliavimo, Visa, kas patenka jų smegenys, yra apdorojama, taip, tai yra apdorojama. Tačiau emocijų yra labai nedaug arba iš vis nėra, kurios būtų susieto su tais dalykais, kurių jie klausosi. Taigi jie tiesiog klausosi iš naujo, iš naujo susirinkimo po susirinkimo, garsajostės, vėl ir vėl ir vėl klauso, bet tai jų neišjudina, tai jų nemotivuoja, Aš noriu būti išjudintas, kai aš girdžiu žodį, o jūs? Aš noriu būti išjudintas. Aš noriu, kad su žodžiu kažkas būtų susieta, kad ne tik mano siela, bet ir pasąmonė, kai informacija bus apdorojama mano prote, kad mano pasąmonė susietų emociją su to žodžiu. Ir kai aš girdėsiu, aš sakysiu, o, šlovė, aš prisimenu tai. Kad sekantį kartą man tai išgirdus, man jie kiltų panašus atsakas. Atkreipkite dėmesį, tai padidina minties vibracijas ir tuo metu yra įtvirtinamas įsitikinimas. Šis įsitikinimas tuomet yra išsaugomas pasamoninėme prote. Šis įsitikinimas gali būti pagrystas tiesa, realybė arba melu. Tai priklauso nuo to, iš kur mintis atėjo ir kaip ji buvo suprasta. Atminkite, tai vyksta kiekviename iš mūsų nuotokos, nenuotokos, denominacijos žmonėse. Tai vyksta visose žmonėse. Šią informaciją sąmonės protas ateityje galės aptikti ir panaudoti tam, kad palaikytų arba atmestų bet kurias tolimesnės mintis, kurios bus įvestos į sąmonės protą. Būtent dėl to, jeigu mes jau kažkuo tikėjome, suformavome skirtingus įsitikinimus, doktrinas, supratimus apie save, mes galbūt išgirsime kažką, kas bus priešinga visam tam, tačiau pasąmonė bus šalia, kad apsaugotų tave nuo naujos informacijos. Tačiau greičiausiai ji tave saugos su melu nuo tiesos. Pasiklausykite, jeigu pasąmonė būtų sukurta tokiu būdu, kad ji saugotų tave tik nuo melo, Tada tau būtų daug lengviau gyventi. Tačiau ji nebuvo taip sukurta. Pasąmonė priims dalykus iš sąmonės proto. Ji suformuos įsitikinimus. Tai, ką tu palaikai, ką tu mastai apie save, kaip tu tiki Dievu, ką tu manai apie šalia sėdinti žmogų ir kai tu išgirsi kažką kito iš sąmonės, įsijungs programa pasamoninė ir ji norės tave apsaugoti, tačiau nuo ko į tave saugos greičiausiai bus tiesa. Tai, ką pasąmonė anksčiau suformavo, gali būti nekas kita kaip melas, klastotė, klaidingi supratimai, dalinė tiesa, melas. Ir kai tu girdėsi tiesą sąmonė, tu sakysi, šlovė Dievo, aš matau tai, tačiau pasąmonė yra tavo viduje, kad apsaugotų tave, kabutėse. Tu girdėsi tiesą, pasąmonė tai atmetinės, atmetinės, atmetinės, tai ką tu turi daryti? Tu turi nustelbti ją, nustelbti ją, klausyk dar daugiau, tikėk, išpažink tol, kol tavo pasąmonė pradės eiti iš vien su tiesa. Kai sąmonės protas vėl priima tą pačią įvesti, tai yra pasąmonės darbas surasti ir pateikti tą informaciją, kuri jau buvo išsaugota anksčiau. Tada siūsti ją atgal susijęta su atitinkama emocija į sąmonės protą. Pagalvokit, tai mumise vyksta kasdien. Tai nutinka kasdien. Mes apie tai net nesusimastome, nežinome, kas mūsų viduje dedasi. Kaip tai galėjo vykti mano viduje 56 metus be mano leidimo? Kaip tai tavo kasdienėme gyvenime gali vykti ir tu apie tai nieko nežinai? Dievas nuostabų dalyką padarė, kai sukūrė žmogų. Žiūrėkite, ar matote, kodėl, kai mes priimame į save dalykus, nuomonės apie Dievą, apie save, apie žmonės aplink esančius, tie dalykai yra klaidingi arba dalinai klaidingi. Ir kai mes išgirsime tiesą, mes sakysime sąmonę, aš noriu pasikeisti, noriu pasikeisti. Ar matote, kodėl mūsų pasąmonė yra nelengva pasikeisti? Mes treniravome ją daugybę metų priešingai. Jumise yra nuomonės, įsitikinimai, kurie buvo suformuoti jumise nuo ankstyvosios vaikystės. Jūs bandote to atsisakyti, išmesti tai, girdite raštą, citatas, kodėl tai nedingsta. Todėl, kad jūs klausotės to tik tai sąmonės ligmenyje. Jūs klausotės pranašo garsajošių sąmonės ligmenyje. Jūs neleidžiate, kad tai patektų giliai į jūsų vidų, kad pašalintų tuos senus įsitikinimus, kurie laiko jūs surištus. Stebėkite, kas nutinka. Atminkite, tai yra medicininis požiūris. Ir praėjusį vakarą mes pamatėme, kad brolis Branhamas tą patį praktiškai pasakė. Kaip mes galime tai nutraukti? Tai yra teiginiai ir pasąmonė. Teiginiai tai yra trumpos frazės, kurios yra kartojamos vėl ir vėl. Pagrindinis teiginių tikslas yra programuoti tavo pasamoninį protą. Pasamoninis protas taipogi yra stulbinantis. Atkreipkite dėmesį, ką jis daro. Jis niekada nebejoja tavais nurodymais ir niekada neturi alternatyvių minčių. Pasamoniniam protui tinka viskas, ką sakai. Taigi, kai jūs siunčiate informaciją į pasamoninį protą, jūs kartojate tai vėl ir vėl ir vėl. Tai tampa dėsnių įstatymų tavo pasamoniniam protui. Tai jeigu tu sakysi savo protui, brolis Donis manęs nemyli, jis manęs nemėgsta, nemėgsta, nemėgsta, nesvarbu kiek kartų aš tau pasakyčiau, kad aš myliu tave, aš dėl tavęs viską padaryčiau, tu vis tiek netikėsi manimi, jei tavo pasamoninis protas tau kartos, kad aš tavęs nemėgstu. Lygiai taip pat su Dievu. Dievas gali tau pasakyti tai per tarnystę, per dvasę esančią tavo širdyje, jis gali vėl ir vėl tau kartoti, aš myliu tave, aš numiriau už tave, aš atėjau, kad tave išlaisvinti atlaisvinčiau, bet jeigu tavo pasąmonė tiki, kad Dievas tavęs nemėgsta, tu niekados nieko su Dievu nepasieksi. Šlovinkite viešpatį. Žiūrėkite, dėl to turime iššūkį ignoruoti sąmonės protą, kad gautume tiesioginį prieimą į pasąmonės protą. Pirmiausiai, teiginį reikia kartoti arba išgirsti jį tiek daug kartų, kad sąmonės protas negalėtų jo sustabdyti ar atmesti. Taigi, ką jūs turite padaryti? Tiesiog užtvindykite savo proto Dievo žodžiu. Draugai, nemanykite, kad aš kalbu apie naujus namus, žemę, automobilius, arba jūs, kurie esate neišvaizdus, jūs galite kartoti, kad esate gražus, visus metus galite kartoti, tačiau po metų būsite turbūt dar negražesni. Žodė nėra pažado, kuris sakytų, kad visi neišvaizdus žmonės taps gražiais prieš paėmimą. Rudaplaukiai norintys juodų plaukų sakysite, aš noriu juodų plaukų, aš turėsiu juodus plaukus. Galite kartoti tai iki pajudavimo veidė, tačiau jūs neturėsite juodų plaukų, nebent juos perdažysite. Pažadas netam duotas. Dievo pažadas padengia tik tai, kame mes turime poreikį, o ne įgeidžius mūsų ar troškimus – Tai neįeina į Dievo pažadus. Kuogi tada reikia maitinti pasąmonę, kad tai nepatektų į sąmonę Dievo pažadais, kurie tekėjęs tokia nulatinė srove, kurios sąmonės protas negalės užtvenkti, sustabdyti. Dar viena priežastis, dėl kurios verta eiti į bažnyčią. Mes girdime žodį vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Žiūrėkite, kas nutinka, kad sąmonės protas negalėtų jo sustabdyti ir atmesti. Kitas būdas tai yra vartoti teiginius tuo metu, kai sąmonės protas Pasiklausykite, yra mažiau aktyvus, o bendras protas yra žymiai imlesnis. Tam tinkamiausias metas yra prieš pat miegą ir vos tik pabudus. Teiginių kartojimas iki pat Žiūrėkite, jūs kartosite šiuos dalykus, Dievo pažadus. Jo žaizdomis aš išgydytas, jo žaizdomis aš išgydytas, jis mano išlaisvintojas, jis mano gelbėtojas, jis mano karalius, jis viskas man yra. Kas jūs padarys geresniu krikščionimi? Ar jei prieš miegą kartosite, jis mano išlaisvintojas, jis mano karalius, jis man viskas yra, jis mano ramybė, jis mano džiaugsmas, Ar jeigu sakysite, o Dieve, aš nežinau, kaip pasielgti, ką daryti, o Dieve, Dieve, Tada jūsų pasąmonė, kai jūs užmiksite, joje skambės tie žodžiai. O ką aš darysiu, Dieve, aš nežinau, kaip tai išspręsti. Ir visą naktį, kol sąmonė bus neaktyvi, pasąmonėje skambės, o Dieve, o Dieve, kaip tai įsipildys, o Dieve, o Dieve, Dieve, Dieve, Dieve, Dieve. dieve. Jums nereikia kelti rankų, tačiau kieno iš jūsų paskutinės mintis prieš užmiegant naktį buvo tokios, susijusios su rūpeščiais, problemomis, nusivylimais, abejonėmis, arba su tuo, ko pakeisti jūs negalite bet kuriuo atveju. Tai yra paskutinė mintis, kurią paliekate kaip pėtsaką savo pasąmonėje, o paskiau jūs su tą mintimi prabundate. Trečia, po 3.15, po 4.20, po 5.10 ir galiausiai šeštą, kada keliatės – o paskiau stebitės, kodėl dieną jūs tokie liūdni. Patikrinkite savo protos trenas. Stebėkite. Pamiršau velniui kai ką pasakyti. Atleiskite. Jeigu aš būčiau tavimi, aš bėgčiau pro tas duris. Šiandien tau bus nelengva. Jeigu tau yra sunku klausytis medicininės dalies, palauki, kol prieisime prie žodžio. Taigi gali išeiti tuoj pat pro tas duris, brolis Danielius tau atidarys duris. Eik į lauk. Ką tik brolis Danielius simboliškai atidarė duris. Stebėkite. Taigi, pasamoninis protas. Jis girdės tuos dalykus vėl ir vėl, ar tai blogi ar geri dalykai pasamonė, neturi logikos, kad juos atskirtų, netgi jeigu tai yra netikras tikėjimas. Pasamonė gali iš netikro tikėjimo padaryti pastovų, kabutėse tikrą tikėjimą. Būtent dėl to kai kurie žmonės tiki kalėdų seneliais. jūs nusteptumėte, bet yra žmonės suaugę, kurie tiki pasakomis ir įvairiais panašiais dalykais, kurie paliko pėtsakus vaikystėje nuo pelenės laikų, kai tu buvai maža mergaitė, pavyzdžiui. Ir jeigu būsi neatsargus, tavo požiūris į Dievą bus toks pat. Krikščionėje gali būti šitie vaikiški dalykai, tikriausiai mus tai nustebintų, jeigu Dievas atvertų visų mūsų pasąmonės, mes pažiūrėtume vidun ir mus sugėdintų tie dalykai, kurie yra mūsų viduje, mūsų suaugusiųjų viduje, pasąmonėje. Žiūrėkite, svarbiausia yra sugrąžinti šią žinutę į namus, pasamoninį protą. Teiginiai visados privalo būti kartojami esamuoju laiku. Atkreipkite dėmesį ir turi būti trumpi. Pavyzdžiui, jaučiuosi visiškai sveikas arba esu mylimas. Aš tai išgyvensiu Žiūrėkite, kas nutinka. Įsivaizduokite šiuos daktarus žmonės, kurie tyria protą, dvasę, sielą. Jie įžengia į supratimą, kad neužtenka sakyti, aš pasveiksiu, aš tikiuosi, aš tikiu, kad tai bus. Tu turi sakyti tai, lyg tai tai jau būtų čia. Ar tai ne tas pats, ką Dievo žodis sako ir ko mus mokė Dievo pranašas, eiki nuo šios platformos, lyg tai jau būtum pasveikęs. Tai yra esamasis laikas. Kodėl? Nes tai kažką tau suteikia. Tai suteikia tau pozityvų išpažinimą, tikėjime, kad Dievui nereikia sutverti išgydymo. Išgydymas jau yra čia. Vienintelis dalykas, kurio man reikia, tai yra įžengti savo kūnę į tą išgydymą ir jis bus mano. Pasamoninis protas, nors labai galingas, taipogi yra ir paprastas, to būdu, kurio suvokia dalykus ir yra lengvai supainiojamas. Dėl to išpažinimai privalo būti trumpi, vienareikšmiški ir nedidelio kiekio. Turėtų būti nedaugiau nei dešimt labai artimai susijusių teiginių. Pažiūrėkite, kokia galinga yra jūsų pasamonė. Jie atlieka įvairius testus su abiturientais. Paprasčiausiai prašo juos užpildyti klausimynus, ką darysi savo gyvenime, kur gyvensi, kiek vaikų norėsi ir taip toliau ir taip toliau. Jiems tai darant, staiga įeina žmogus su portfeliu rankoje. Jis atsisėda priešais juos, padeda portfelį ant stalo, kad visi vaikai tai matytų. Nieko nėra sakoma, joks įspūdis nesudaromas, tačiau staiga kiekvienas vaikas tampa labiau agresyvus, konkuruojantis Ir žmonės, kurie nagrinėjo testo rezultatus, matė atitinkamai, kurioje vietoje vaikas pradėjo jaudintis, nes tai padarė jiems įspūdį. Jie pradėjo konkuruoti. Kodėl? Nes verslininkas jų priešakyje – portfelis. Taigi jie tęsia tyrimą kitame kambaryje, užduoda panašius klausimus, tačiau jie paima kibirą vandens, pakvepina vandenį citrinos kvapu, švariu, gaiviu kvapu ir jie paslėpia tą kibirą. Tada tie jauni žmonės, jiems yra užduodami klausimai, visako gale, jiems pasiūlomas yra užkandis, sausainis ar traškutis, jie specialiai tai padaro. Kiekvienas iš tų vaikų buvęs kambaryje, kuris užuodė tą citrinos kvapą, gale surinko kiekvieną trupinėlį nuo stalo, likusi po užkandžio. Ta patį testą jie atlieka dar kartą, tačiau Išneša kibirą iš patalpos. Nebėra jau citrinos kvapo, švaros gaivos kvapo. Tie vaikai išeina iš patalpos, palikę trupinius ant stalo. Ta citrinos kvapą užfiksuoja jų pasąmonė. Atminkite, tai turi būti vienareikšmiška. Tai negali būti kaip pasiūlymas, nes pasąmonė tai pastebės. Sakys, kodėl tu patalpinai tą kibirą su citrina patalpoje, tu bandai mane paveikti. Tačiau pasąmonė Ar suprantate, draugai, jūs sakote, aš klausausi pranašo, bet nieko nesuprantu. Klausykitės toliau. Jūsų sąmonė tiesiog nesupranta. Klausykitės toliau, pasąmonė tai supras ir pagaus. Toliau jie paklausė kitos vaikų grupės, kad jie pasakytų, ką jie morališkai padarė netinkamai, kad jie užrašytų savo poelgius. Viso to gale jie pasiūlo jiems vieną arba kitą – drėgną rankų šluostę arba pieštuką – Kiekvienas iš tų vaikų, kurie parašė, kad jie kažką netinkamo padarė, paprašė drėgnos rankų šluostės. Paėmė šluostę į rankas, jie trynė tol, kol šluostė išdžiuvo, kol spiritas išgaravo. Kodėl? Pasąmonė taip stipriai atgaivino tas moralinės nedorybės, kurias jie padarė, ir jie bandė save nuplauti. Nesėdėkite ir nežiūrėkite į mane tokiamis akimis sakydami, kad tai jūsų nepaveikia. Jūs esate tokie patys kaip ir šie abiturientai. Mes visi tokie patys, būtent dėl to mes esame tokiais, kokiais esame. Atkreipkite dėmesį. Taigi, ar šie pozityvūs pažadai Dievo žodėje gali pakeisti tuos įtvirtintus dalykus, tas paslaptis? Žinoma, tai yra labai galinga mes galime susisėti su tuo. Taigi pereikime į kitą paragrafą. Trys aspektai padaro teiginius veiksmingesnius ir lemia jų poveikį. Tai tikėjimas, dėkingumas ir emocija. Tu privalai tikėti, kad tavo troškimų objektas dabar yra čia. Jis iš tiesų yra ir paprasčiausiai laukia, kol galės pasireikšti tavo gyvenime. Kitas aspektas – dėkingumas. Visados jauskis dėkingu, kad jau gavai ko prašiai ir jau mėgaujasi tuo troškimu objektu. Emocija yra ypač galinga, nes jis skatina tavo vidinės vibracijos būseną, tuo procesą padarydama greitesniu ir efektyvesniu. Pajauski, koks esi laimingas, kad jau turi išpildytus troškimus. Atminkite, tai nežinios, citata, tai nėra iš Biblijos, tai pasakė žmonės, kurie tyrė tuos dalykus ir jie žino, kokie mes esame. Tai kas bus, jeigu mes paimsime tą patį procesą ir pritaikysime į Dievo žodį? Jeigu tu sergi, tu elgiesi, lyg tai būtum sveikas. Jeigu esi surištas, elgiesi, lyg tai būtum laisvas, nesvarbu, ko tu bereikėtų. Dabar perskaitykime tą vietą, kurią pabaigėme praėjusią susirinkimą. Filemonui 1.6. Žiūrėkite, Paulius. Jis rašo šiam broliui Filemonui. Jis sako, kad kiti broliai, jų širdis buvo atgaivintos šio brolio. Filemonas tai padarė. O šeštoje eilutėje jis sako, meldžiu, kad tavo dalyvavimas tikėjime taptų veiksmingas, tai reiškia galingas, aktyvus, per pažinimą visokio gėrio esančio mumise Kristuje Jėzuje. Taigi čia Paulius atidengia supratimą per pažinimą, kad tai, kas yra mumise, jis nesako visokią kaltę, kad tu pamatytum savyje. Mes žinome, kokią tai gali turi. Pabandy kalbėti apie savo klaidas, nusivilimus ir pažiūrėk į veidrodį, kokią šypseną tai sukels tavo veide. Pajauski, koks pakilėtas tu būsi, išvardinės visas savo kaltes. Jūs žinote, kad tai nebus, tai neveiks tokiu būdu, tai turi negatyvų poveikį mumise kada mes mastome apie suklupimus, apie kaltes, kaip aš galėjau tai padaryti tokiu būdu, kaip aš galėjau to tikėti tokiu būdu, tai niekada tavęs nepadrasins, tai visada tave nuvils. Tai jeigu šie dalykai mus nuvilia, taigi Paulius pamatė, kad tame yra atvirkštinė pusė, kad jeigu mes pažinsime visą gėrį, kuris yra mumise, tai padarys mūsų tikėjimą veiksmingą, efektyvų, galingą, tai padarys jį aktyvų. O, Kodėl? Nes jūs kalbate apie gerus dalykus, kurie yra jumise. Kai šią savaitę aš tai nagrinėjau, viešpats faktiškai jis leido man turėti patirtį, išgyvenimą jo žodžio akivaizdoje. Rodės, lik šie dalykai pradėjo skleistis. Kai aš pradėjau skaityti rašto vietas, tiesiog žiūrėti į raštą, rodės, kad jo akivaizda nusileido ten, kur aš buvau. Žinote, tai padėjo man. Be jokios abejonės yra daugybė kitų labiau apdovanotų brolių, kurie galėtų tai išreikšti. Tačiau šiandieną aš norėčiau su jumis pasidalinti kai kuriais dalykais, pozityviais išpažinimais Dievo vaikams. Aš juos sudariau iš kelių žodžių, o paskiau surinkau rašto vietas, kurios yra pamatas šiems teiginiams. Visa tai bus mūsų tinklalapyje, bet jeigu jūs neturite galimybės to atsispausdinti, Mes atspausdinsime tai. Broliai bibliotekoje jums tai atspausdins. Aš noriu, kad jūs turėtumėte tai, kartotumėte tai, valgytumėte tai. Aš noriu, kad jūs kalbėtumėte šiais teiginiais. Aš noriu, kad gyventumėte tuo. Ir jeigu tai jūsų neperkeis, tada Dievas yra melagis. Be to visiškai negali būti. Jeigu jūs paimsite šį žodį ir jį pritaikysite savo gyvenime, viešpatė pasigailėk, neįmanoma net pasakyti, ką mes išgyvensime šioje bažnyčioje. Žiūrėkite, man atleista. Pradėkime nuo labai paprastų dalykų. Man atleista. Efeziečiams 4.32 Būkite malonus, gailestingi, atlaidus vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums. Man atleista. Aš nebesu toks, koks buvau anksčiau. Man atleista. Man ne šiek tiek atleista. Man nedalinai atleista. Man atleista. Ar galiu išmesti praeitį iš savo proto? O ne, tai nesvarbu. Svarbu, kad jis iš savo proto tai išmetė. Aleliuja, man atleista. Jeigu kažkas mane apsunkina, šitonas kankina, primena tau seną nuodėmę, O tu pilnai atgailavai, prašy, kad Dievas tau atleistų, tačiau šetonas tave kankina, kai tu eini miegoti arba sapnuose, tai tave kankina, te tai toks bus tavo pozityvus išpažinimas. Prieš užmiegant, man atleista, sakyk, man atleista, tu negali mane smerkti daugiau šetone. Nuo šios dienos man atleista, tai yra mano išpažinimas, aš tuo esu. Vyriausiasis kunigas mane tame užtars. Aš nesu pasmerktas, aš nesu prarastas, man atleista. Kolosiečiams 2.13 Ir jūs, mirusius nusikaltimais ir jūsų kūno neapipjaustimu, jis atgaivino kartu su juo, atleisdamas visus nusikaltimus. Atminkite, Išpažinimai turi būti trumpi, jie neturi būti ilgi, kad būtų veiksmingi. Jeigu jūs suprasite tai šiandieną, kad nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristoje Jėzuje, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal dvasę. Jeigu jūs tai suvoksite šiandieną čia, kurie esate ir kurie transliuojate susirinkimą, jums atleista, jūsų gyvenimas niekados nebus toks kaip anksčiau. Tai neturi būti 47 citatų puslapiai, Tai tiesiog turi būti Dievo pažado išpažinimas. Tai nėra pagrysta kito didingo oratoriaus kalba, tai yra Dievo žodis. Man atleista. Ir dėl to, kad man atleista, aš esu išgelbėtas. Sekantis išpažinimas, aš esu išgelbėtas. Efeziečiams 2.5. Mus mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi malonė. Jūs esate išgelbėti. Aštuntoj lūtė. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Tai ne iš jūsų. Tai nieko neturi bendro su tuo, ką jūs padarėte. Jūs negalite to net atšaukti. Atšaukti to, ką jis jau padarė. Taigi šlovė Dievui. Aš nesu išgelbėtas tol, kol esu geras žmogus. Jeigu aš padarau klaidą, aš vis tiek esu išgelbėtas. Tai yra Dievo dovana. Aš negaunu to savo darbų pagrindu, aš negaunu to savo maldos pagrindu, aš gaunu tai dieviškos dovanos pagrindu. Iš Dievo, per dievišką atributą, per dievišką meilę, kad kitiem padėčiau, kad jie suvoktų išpirkimą, Dievo žmonės, kad jie patektų į paėmimą. Aleliuja, aš esu išgelbėtas. Antras Timotiejų 1.9, kuris išgelbėjo mus bei pašaukė šventų pašaukimu, ne pagal mūsų darbus, bet savo paties nutarimu bei malonė, kuri buvo suteikta mums Kristuje Jėzuje prieš pasaulio pradžią. Aš esu išgelbėtas. Ir aš esu išpirktas, sekantis išpažinimas. Galatams 3.13. Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta, prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Aš esu išpirktas. Aš esu išpirktas. Aš buvau Lombardė, bet jau nebesu. Ir aš neketinu ten sugrįžti. Aš esu išpirktas iš to seno žmogaus, senos natūros, nuodėmės įstatymo, aš išpirktas iš mirties įstatymo. Apriškimo 5.9. Ir jie gėdojo naują giesmę skelbdami, vertas esi paimti knygą ir atverti jos anspaudus, nes buvai užmuštas ir atpirkai Dievui savo krauju mus iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių. Aš esu išpirktas ir aš esu išgelbėtas, išrinktas ir taip toliau. Dėl to aš esu ir išteisintas. Liktai aš to nebūčiau nedaręs pradžioje. Aš esu išteisintas, sekantis išpažinimas. Aš esu išlaisvintas nuo tos sąjungos su pirmoju vyru. Aš net nebuvau iš tiesų su juo susituokęs, su ta sena natūra. O, buvo mano viduje kažkas, išrinktoji, numatytoji Dievo sėkla. Aš esu išlaisvintas nuo tos sąjungos, to nėra Dievo knygoje. Romiečiams 3.24, o išteisinami dovanai, jo malonė dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Romiečiams 5.1, taigi išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Romiečiams 8.30, o kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė, kuriuos pašaukė, tuos ir išteisino, kuriuos išteisino, tuos ir pašlovino. Aš esu nupirktas ir įsigytas. Antra vertus, visą tai pakartojus prieš miegą, greičiausiai nesugebėsite užmigti. Pradėsite džiugauti. Šlovė. Tai lyg vaistai. Šventosios dvasios vaistai. Man atleista, aš išteisintas, aš išgelbėtas, aš išpirktas. Apaštalų darbų 20-28. Būkite rūpestingi savo ir visai kaiminiai, kuriai šventojo dvasia jūs paskyrė prižiūrėtojais, kad ganytumėte Dievo bažnyčią, kurią jis įsigijo savo krauju. Ar kas nors iš čia sėdinčių pasakys man, kad tai ne mano nosinė? Ar jūs pasakysite, kad tai ne mano diržas? Galiu nusivežti jūs į kostiumų parduotuvę Pietų Karolinoje, kur brolis Fredas gyvena. Aš garantuoju, kad tie pardavėjai mane prisimins. Jie žino, kad aš esu pamokslautojas. Jeigu norėtumėte su manimi ten nuvykti, aš ten turiu liudininką, kuris įrodys, kad aš pirkau šį diržą. Juodoodis, vadybininkas parduotuvės ir salės, darbuotoja, kuri padėjo man išsirinkti kostiumą, jį pasakytų, broli, aš prisimenu, kaip tu pirkai tą diržą. Taigi ar tu, ar kas nors kitas pasakys jam, kad jis nenupirko šių žmonių? Taigi, ar yra toks velnės pragare? Ar tu leisi savo kūnui stovėti Dievo akivaizdoje ir sakyti jam, tu manęs nenupirkai? Jums reikia liudininkų? Kiek jums reikia? Norite jų iš žemės, iš pragaro? iš dangaus, jis turi iš visur, iš visų trejų sferų. Aleliuja. Angelai gali pasakyti taip, jis nupirko jį. Šetonas gali pasakyti taip, jis nupirko jį. Ir jis pats gali pasakyti taip, aš nupirkau jį. Taigi, jeigu jis nupirko mane, aš esu jo. Taigi jei jis nori nusivalyti manimi savo antakius, puiku. Jeigu jis nori mane švystelėti ant grindų, puiku. Aš esu jo. Aš priklausau jam. Ši nosinė nepriklauso pati savo. Ji priklauso man. Jeigu tu ateisi ir tau reikės nosinės maldai, aš tau galiu ją duoti, jeigu norėčiau, nes ji yra mano. Kai šetonas įkalbinės tave neteisingai pasielgti, tiesiog priminkė jam paprastą nosinės istoriją. Aš nepriklausau savo, už mane sumokėta kaina. 1 Korintiečiams 6.20 Jūs esate nupirkti už didelę kainą, tad šlovinkite Dievą savo kūnų ir savo dvasia, kurie yra Dievo. 1 Korintiečiams 7.23 Jūs esate nupirkti už didelę kainą, todėl nepasidarykite žmonių vergais. Efeziečiams 1.13 Jame ir jūs išgirdę tieso žodį, jūsų išgelbimo evangeliją ir įtikėję juo esate užanspauduoti pažadėtąją šventąją dvasia, kuri yra mūsų paveldėjimo užtatas iki nuosavybės atpirkimo jo šlovės gyriui jo šlovės gyriui. Taigi aš esu nupirktas ir mano kūnas yra šventikla. Dievo šventikla. Sekantis išpažinimas. Mano kūnas yra jo susirinkimo vieta. Būtent dėl to aš turiu šventai gyventi, elgti šventai, gyventi, vaikščioti šventai, kalbėti šventai, elgti šventai. Nes mano kūnas yra jo šventikla. 1 Korintiečiams 3.9. Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs Dievo dirva, Dievo statinys. 16 lūtė. Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventikla ir Dievo dvasia gyvena jumise? 6 skyrius 19 lūtė. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventikla, jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurie gavote iš Dievo ir kad jūs nebepriklausote patys savo? aš esu jo šventikla. Kai kurie iš jūsų broliai, kurie dėvite kepurės. Pirmas dalykas, kurį pastebiu vėl ir vėl, kai broliai ateina į bažnyčią, jie nusiema kepurės. Jeigu jie pamiršta, sako, o, aš tai blogai jaučiuosi, aš pamiršau bažnyčioje nusimti kepurę. Mes tai darome šiame pastate. O kaipgi tada yra su mūsų kūnu, kuris yra šventikla? Mes turime gerbti, tokį gyvenimą šventą, nes tai yra Dievo šventikla, kur Dievas gyvena. Juk aš esu jo šventikla. Pasiklausykite. Aš turiu amžiną gyvenimą. Jono 3.14. Kaip Mozė tikumoje iškėlė gyvatę, taip turi būti iškeltas žmogaus sunus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Jono 10.27 manosios avis girdi mano balsą. Aš duodu joms amžinai gyvenimą, jos nepražus per amžius. Nejaugi jūs tikite, kad Dievas yra toks davėjas, kuris atsiema tai, ką davė. Duoda atsiema, duoda atsiema, duoda atsiema, atitinkamai pagal tavo gerą elgesį, Jeigu gerai elgiesi duoda, jeigu blogai atsiema. Jeigu jis kada nors duoda, jis niekada to neatsiema. Jeigu jis tau davė amžinai gyvenimą, Jis niekados jo neatsims. Tai tau priklauso, tai visada buvo tavo. Amen. Todėl, mano draugai, kodėl mes rūpinamės ir jaudinamės dėl mirties, problemų, aplinkybių. O dievio dievė, kaip čia kas įvyks, kaip čia išsipildys, aš nežinau, kas nutiks, tačiau aš žinau, kas dedasi viduje. Aš žinau, jeigu aš gyvensiu šiuo žodžiu, paklusiu jam, Dievas padarys, kad mano kūnas fizinis paklustų šiam žodžiui taipogi. Bet kai žmonių paklausė bažnyčioje, ar tu išgelbėtas? Nežinau. Ar tu nuotaka? Nežinau. Ar tu laimingas? Ne, nežinau. Kokia bėda? Nežinau. Ar tiki žinia? Nežinau. Tai ką tu išvežinai? Sėdi prie pat šaltinio, kuris trykšta tiesiog didelė versme. Aš suprasčiau, jeigu mes turėtume tiesiog savo iškeltas stiklinės ir tik kas 14 metų lašelis įkristų į tą stiklinę. Oi, papt. Ir tada turėtume štai taip. To lašelio man turėtų pakakti iki 2018 metų. kodėl tau neatėjus ten, kur mes gerime? Vitaminas B6, fosfatai, elektrolitai, vitaminas C, vitaminas A. Žinote, kas yra geriausia? Jeigu aš išgersiu šį gėrimą, dar daugiau buteliukų yra mano šaldytuve, mano ofise. Jeigu išgerčiau ir šiuos, turime jų dar daugiau kitoje vietoje. Šlovė, draugai, mes neišnaudosime Dievo akivaizdos, mes neišnaudosime Dievo džiaugsmo, Dievo ramybės. Jeigu jūs išgersite visą savo buteliuką, nesirūpinkite, yra dar daugiau. Jis turi dar daugiau ramybės, džiaugsmo. Amžinasis gyvenimas, tai nėra kažkas, ką jūs gausite vėliau, tai jūsų yra dabar. Romiečiams 6.23 atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Aš turiu prieimą. Aš turiu prieimą prie Dievo, malonės, pasigailėjimo. Trys paprasti žodžiai. Aš turiu prieimą. Romiečiams 5.2 per kurį tikėjimu pasiekime originalį, turime prieimą, pasiekime tą malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės Dievo šlovės viltimi. Kiekvienas čia esantis be jokio bejonių yra Amerikos pilietis. Jūs esate amerikiečiai. Amerikiečių pilietybė nesuteikia tau prieimo prie aukščiausiojo teismo. Jeigu kas nors iš jūsų nuvyktumėte šiandieną į Vašingtoną, pasakytumėte, aš Amerikos pilietis, noriu susitikti su prezidentu, tai mano teisė, aš pilietis, noriu pasikalbėti su Obama apie kelis dalykus. Arba kongrese susitikti su politiku, jūs neturite prieimo prie jų, vien tik dėl to, kad esate pilietis. Tačiau jūs turite prieimą prie šlovės karaliaus, nes jūs esate jo pilietis. Nesvarbu, ar jūs turtingas, ar vargšas, ar įžymus, ar netoks įžymus, jam nėra skirtumo, ar tu esi diakono ar pastariaus vaikas, ar girtuoklio vaikas. Dievui nėra jokio skirtumo, visi mes turime prieimą. Leiskite man jums tai pasakyti, kaip tas prieimas veikia. Tai nėra trys kartai per savaitę arba tik tai sekmadienio ryte, bet kuriuo metu 24 valandas per parą. Jūs turite prieimą. Aš turiu prieimą. Efeziečiams 2.18, nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie tėvo viena dvasia. Įsivaizduojate, Dievas valdo šią didelę amžinojo gyvenimo kompaniją. Įsivaizduokite didelių parduotuvių, valdytojus, prekybos centrų, įvairių įžymių firmų. Pasakysi, noriu pasikalbėti su direktoriumi šios kompanijos. Žinoma, o kokio dydžio švarką dėvi? Tačiau čia yra visatos valdytojas. Amžinojo gyvenimo direktorius. Ir ten reikia prieiti per angelą, per dar kitą angelą, tada per Mariją, Juozapą, tada per Bartolomiejų, Šventai Joną, tada eilės gale yra brolis Brankamas, tada Birlis Polis, tada Donis, dar kitas brolis. Tu turi tiesioginį prieimą pats. Tau nereikia eiti per brolį Donį, o yra tik tai vienas tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, tai yra viešpats Jėzus Kristus. Tu turi prieimą prie Dievo sosto, ko tu bereikėtų. Sekantį kartą, kai šis melagis tau sakys, kad Dievas negirdi tavo maldų, priminki jam, aš turiu prieimą. Efeziečiams 3.12 kuriame mes turime drąsą ir užtikrintą prieimą per tikėjimą juo. Aš taip ir darau, nes aš turiu jo tikėjimą. Per tikėjimą juo, ne mano tikėjimą. Laikykitės visi. aš esu neatskiriamas nuo Kristaus. Nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, Romiečiams 8.38 ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai. Paulius sako, jeigu aš ką nors praleidau, te tai tilps į šį paskutinį punktą, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų viešpatyje. Jeigu tu esi jame, tu esi neatskiriamas. O šlovė, kadaise buvai atskirtas nuo Dievo, bet dabar tu esi sujungtas Kristuje, Jėzuje, tu esi neatskiriamas. Kaipgi tu gali leisti velniui tau sakyti, Dievas manęs negirdi, Dievo nėra šalia manęs. Atminki, tu esi neatskiriamas nuo Kristaus, bet broli Donė aš jo nejaučiu, tai neturi nieko bendro. Broli Donė, aš nejaučiu, kad būčiau išgelbėtas, tai nieko bendro neturi. Tu ir jis esate neatskiriami. Aš esu daugiau nei nugalėtojas. Aš nesu tas, kuris tiesiog išliko gyvas. Jūs girdėjote mane jau tai sakant, kai tą dieną pateksime ten, viešpas Jėzus neįteiks mums marškinėlių su užrašu Aš iškenčiau laudikėjos periodą, aš nenoriu būti tuo, kuris išliko gyvas, aš noriu būti nugalėtoju. Ne tik aš noriu būti nugalėtoju, aš noriu būti daugiau nei nugalėtoju. Aš nebūsiu tuo, kuris tik išsigelbėjo, kuris vos vos te sugebėjo patekti ir pasakyti, Jėzau, man pavyko, Velnes norėjo mane nužudyti, bet aš vis tiek patekau čia. O, viešpatė, aš nemaniau, kad čia pateksiu. O, tai buvo didelė kova, kasdien, kas nakt. Šitą Bibliją ir žinia, visą tai gerai, aišku, tai gerai, taip, tai puiku, bet aš vos, vos sugebėjau čia patekti. Tai labai rimta, aš vos sugebėjau čia patekti, Jėzau. Aš noriu žengti tomis gatvėmis ir jausti Dievo akivaizdą aplink save. Aš nenoriu būti tokiu, kuris tik vos išgyveno, nes aš nebūsiu tokiu. Aš esu daugiau nei nugalėtojas, o ne vien tik nugalėtojas. Ar kas nors tikite tuo? Tik nesumanykite visų išpažinimų kartoti tą pačią naktį. Romiečiams 8.37 Paulius sako, tačiau visose šiuose dalykuose – Mes esame daugiau būti nugalėtojų visame kame ir taip yra nuostabu. Bet būti daugiau negu nugalėtojų, daugiau negu nugalėtojų, taigi tu pirmiausia esi nugalėtojas ir tada dar daugiau negu nugalėtojas – per tą, kuris mus pamilo. 1 Jono 4.4. Jūs esate iš Dievo vaikeliai ir nugalėjote juos, nes tas, kuris jumise, didesnis už tą, kuris pasaulyje. Draugai, pasakykite man, kas gali mūsų sustabdyti, jei šis Dievo žodis patenka į mūsų sielą, mūsų pasąmonę. Turime naują gimimą ir toks tampa mūsų išpažinimas. Kas tada gali mūsų sustabdyti? Niekas niekas. Jūs būsite nenugalimi. Bet, broli Doni, o jeigu mes nusivilsime, jeigu mūsų jėgos apleis mus, jis atgaivins mano jėgas sekantis išpažinimas. Izaijo 40.29. Jis duoda pavargusiam jėgų ir bejėgi atgaivina. Izaijo 40.31, bet tie, kurie laukia viešpaties, įgaus naujų jėgų. Čia kalbama apie tikinčiuosius, tai nėra žmonės, kurie neturėjo jėgų, jiems tiesiog reikia atgaivinimo. Jūs tai jaučiate savo gyvenimo, jums reikia jėgų atgaivinimo. Jūs nenusigrėžite nuo Dievo, jums tiesiog reikia pastiprinimo. Dauguma žinio žmonių yra šioje vietoje. Ne tai, kad jiems reikia naujai šventosios dvasios, jiems reikia atgaivinimo, jų jėgų jų dorybės, dvasinio regėjimo. Ir tokiu būdu mes tai gauname, maitindamasi žodžiu, bet nesąmonės ligmenyje. Tai turi praeiti pro sąmonę, kad tai taptų jūsų maistu pasąmoniai. Aš ką tik kai ką suvokiau. Aš pamokslauju savo bedarbystę. O, žmonės, jeigu jūs tai suprasite, mes sumažinsime maldos eilės. Mes sumažinsime pokalbius, vyksime atostogų. Mes sumažinsime skirybų skaičių, problemų, ginčių, pykčių. Kai krikščionys išmoks, kaip paimti šį žodį ir pritaikyti jį savo gyvenimuose. Aš tiesiog pravirkau, kai jis man parodė sekantį išpažinimą aš turiu vertę Dievo akise. Mato 10.29. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką ir ne vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų tėvo valios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaičiuoti, tad nebijokite, jūs vertesni už daugybę žvirblių aš turiu vertę. Jūs, kurie užaugote užgaulingose namuose, galbūt buvote užgauliojami verbaliai arba seksualiai, užgaulinga santoka, žinote, jumise slypi tie dalykai. Tas blogis pereis į jūsų vidų ir jūs kaltinsite visados save. Žinom, kad visados yra dvi pusės, niekas nesame be kliaudos. Bet visgi dauguma priims tai į save, jie žiūrės į save ir matys save kaip beverti žmogų – Jiems nepasisekė vaikystėje, santokoje, tame, kitame ir savo pasąmonėje. Jų pasąmonė tai bus kaip pėtsakas to nepasisekimo. Lygiai taipogi jie sakys, kad aš pavėsiu ir Dievą. Aš būsiu tas, kuris pavėsiu Dievą, kuris nusigręšiu. Kodėl? Nes jie jaučia, kad neturi vertės. Sergantieji gilia depresija, tai yra tie žmonės, kurie turi mažą savivertę. Jie žiūri į save ir nemato jokios vertės. Būtent dėl to tai gali būti gražus vyras arba patraukli moteris, tačiau kai jie sirgs depresiją, jie nešukuos plaukų, nesipraus, jiems nesvarbu, kaip jie atrodo, nesvarbu, kaip jų namai ar automobilis atrodo, todėl, kad jiems nesvarbu visa tai. Visos aplinkybės tiesiog viskas į dugną pradėjo smukti. Tai atsispindi ne tik namuose, automobilyje ar plaukuose, Tai viskas vyksta jų viduje. Tu leidi šetonui mažinti tavo vertę, bet leiskite man jums pasakyti, jūs turite vertę Dievo akise. Žmonės gali žiūrėti tave ir sakyti, tu bevertis, bet jis to nepasakė. Jis taip tave pamilo. Dievas taip pamilo pasaulį, jog jis atidavė savo vienintelį sūnų, kad kas tik jį tikės, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Nes Dievas nepasiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis jį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Tai yra nekalbama apie išrinktųjų klasę, tai kalbama apie pasauliečius. Žiūrėkime, neišvykime jų dėl to, kad jie nėra žinioje. Dievas mato vertę juose. Dievas laiko šiuos žmonės turinčius vertę. Mes taipogi turime taip žiūrėti. Aš turiu vertę. Esu kažko vertas? Aš esu priimtas, sekantis išpažinimas. Aš visada to troškau visą savo gyvenimą. Jūs girdėjote mane tai pasakojant, daugumos jūsų gyvenimai panašus. Mes visados norėjome būti priimtais. Aš niekados negalėjau užsimti sportu. Negalėjau žaisti gerai krepšinio, beisbolo, futbolo, amerikietiško futbolo ir taip toliau. Niekados negalėjau tuo užsimti, taigi nebuvau priimtas sporto sferoje. Niekados negalėjau nei to, nei kitko daryti, visados buvo kažkas tokio manyje. Tačiau aš norėjau būti priimtu ir galiausiai aš tapau priimtu. Aš esu priimtas. Aš nesu priimtas tų populiariųjų. Aš nesu tarp populiariųjų, kabutėse, nes populiariesiems labai greitai bus karšta, labai karšta. Aš nenoriu būti populiarus jų tarpe. Aš noriu, kad mane Dievas priimtų. Jūs galbūt juokitės iš mane, sakote, jis nėra labai populiarus. Aš nebandau būti populiariu. Aš noriu būti teisiu. Aš nesijaudinu, kad būčiau labai populiarus. Aš noriu jausti Dievo ugnį. Noriu būti priimtas jo akivaizdoje. Ar jūs galite tai suvokti šiandieną? Jūs esate priimti. Kas jūs bebūtumėte? Su savo klaidomis, Nelaukite, kol tapsite tobuli, kad ateitumėte pas Dievą. Jis priims jūs su visomis jūsų klaidomis, nepasisekimais. Ateikite pas jį šiuo pagrindu. Efeziečiams 1.6. Jo malonės šlovės gyriui, kurie padarė mus priimtinus. Padarė mus priimtinus. Mylimajame. Padarė mus priimtinus mylimajame. Sekantis, Dievas pasirūpins mano poreikiais. Filipiečiams 4.19, o mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje. Aš tapau Dievo teisumu. Antras Korintiečiams 5.21, nes ta, kuris nepažino nuodėmės, jis padarė nuodėmę dėl mūsų, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Aš esu Dievo teisumas. Aš priimtas, aš išpirktas. Vaikai, kaipgi mes galime būti depresijoje, jeigu tikime tuo? Kaip mes galime vaikščioti it ligoniai dvasiniai, jeigu mes tikime tuo? Jūs suvokite tai sąmonėje, bet to nepakanka. Jūs turite kartoti tai vėl ir vėl. Broli Doni, bet mano gyvenime yra problemos. Tai atsikratykite jų. Sutvarkykite savo problemas ir išpažinkite. Dirbkite su išpažinimu. Dievas mane myli. Bet Dievas apstus gailestingumo iš savo didžios meilės, kurie mus pamilo. Efeziečiams 5.2 Ir gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapę auką Dievui. Antras tesalonikiečiams 2.16. O pats mūsų viešpats Jėzus Kristus ir Dievas mūsų tėvas, kuris pamilo mus ir iš malonės suteikė mums amžiną paguodą ir gerą viltį. 1 Jono 40. Meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo. Ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmės. 1 Jono 4.19. Mes mylime jį. Jūs norite žinoti, ar Dievas jūs myli ar ne? Pažiūrėkite. Jeigu jūs mylite jį, Taip yra todėl, kad jis pirmas jūs pamilo. Jūs tai atvirkščiai suvokite. Jūs manote, jeigu aš jį galėčiau mylėti, jis mane mylėtų. Jeigu tu iš tiesų myli jį, tai yra tik dėl to, kad jis tave pirmas pamilo. Viešpatie vaikai, jūs tai girdite. Jūs esate mylimi, Dievas jūs myli. Jis ne tik myli mane, Jis manimi rūpinasi, sekantis išpažinimas. 1 Petro 5.7. Meskite ant jo savo rūpešius, nes jis jumis rūpinasi. Aš esu nugalėtojas, 1 Jono 5.4. Juk kas tik gimė iš Dievo, nugali pasaulį ir štai pergali nugalinti pasaulį, mūsų tikėjimas. Aš turiu savikontrolę. Sekantis. Patarlių 16.32. Lėtas pykti yra geresnis už galiūną, susivaldantis už tą, kuris užima miestą. Galatams 5.22.23. Bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas, tai yra savikontrolė. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Pirmas tesalonikiečiams 4.3. Nes tokia dievo valia jūsų šventėjimas, kad susilaikytumėte nuo ištvirkavimo ir kiekvienas iš jūsų mokėtų saugoti savąjį indą šventume ir pagarboje. So when you Tad jeigu jūs sakote, aš negaliu sustoti to daryti, jūs išpažįstate melą. Jūs maitinate savo pasąmonę melu, o jūsų pasąmonė tai priims kaip įsitikinimą. Ir jūs pradėsite tikėti tuo, taip tvirtai, likti tai būtų taip, sako viešpats, o tai yra melas. Mano tėtis visada turėjo problemą su seksu. Mano mama turėjo tą problemą. Greičiausiai ir aš turėsiu. Nemaitinkite šiomis šiukšlėmis savo pasąmonės. Kaip Dievo sūnus ar duktė jūs turite pažadą, savikontrolės, kad mokėtumėte saugoti savąjį indą šventume ir pagarboje. Antras Petro 1.5. Todėl parodydami visą stropumą, praturtinkite savo tikėjimą dorybę, dorybę pažinimu, pažinimą susivaldymu. Susivaldymas. Ar jis man padės tiesiog negeisti moterų arba alkoholio? Tai padės man kontroliuoti mano protą. Savikontrolė. Nekelkite rankų, tačiau kiek iš jūsų, krikščionys, kurie esate žinioje daugybę metų, kas iš jūsų turite susivaldymą? Jūsų akys, emocijos, charakteris, jūsų pasąmonė. Ar jūs turite savikontrolę tame? Jūs galite deklamuoti žinią, jūs girėtės tuo bet tai yra tikros darybės. Ar mes turime savikontrolę iki tokio ligmens, kad galime išsaugoti savo indą šventume ir pagarboje? Ar jūs būsite gundomi? Žinoma, bet aš kontroliuoju šiuos namus. Tai yra mano akys, kol aš esu šiame purve. Tai yra mano kojos. Ir jos neves manęs į barą, arba iššokiu kokią nors pasaulietišką aikštelę. Jeigu aš norėsiu šokti, tai nebus bare, tai bus bažnyčioje. Jeigu aš norėsiu pasigerti, aš gersiu naująjį vyną iš apaštalų darbų 2, o ne kentukietišką kokį nors vyną, ar burboną, ar dar ką nors. Manęs netraukia šio pasaulio vynas, aš turiu tikrąjį vyną, amžinojo gyvenimo. Viešpats yra mano jėga. Išėjimo 15.2. Mano stiprybė ir giesmė yra viešpats. Jis tapo mano išgelbėjimu. Jis yra mano dievas. Aš jį šlovinsiu. Jis mano tėvų dievas. Aš jį aukštinsiu. Psalmių 62.1. Dievo laukia mano siela. Iš jo ateina man išgelbėjimas. Viešpats yra mano išlaisvintojas. 2 Samuelio 22.2. Jis sakė, viešpats yra mano uola, tvirtovė ir išlaisvintojas. Psalmių 40.17. Nors esu suvargęs ir beturtis, viešpats rūpinasi manimi, mano pagalba ir išlaisvintojas tu esi, mano dieve, nedelsk. 2 Timotijaus 4.18. Ir viešpats išgelbės mane iš visų piktų kėslų. Galbūt tu manai, kad tu teiki Dievui pagarbą šlovę, kai puoli ir po to atgailauji ir vėl tai darai pastoviai. Aš geriau bus išgelbėtas nuo to visam laikui. Viešpats davė kelią. Jis užtarė mūsų nuodėmės. Draugai, kaip nuostabu yra, jeigu jūs papuolate į problemą ir Dievo dvasia yra ten, kad jūs apsaugotų. Viešpats išlaisvins mane, išgelbės mane iš visų piktų kėslų. Jis nepasakė iš kai kurių arba kas penkto. Jis pasakė, kad viešpats išlaisvins iš visų piktų kėslų. Ar mes gyvename šioje rašto vietoje? Ar galiu dar kelias perskaityti rašto vietas? Jis sustiprina mane, išpažinimas. Efeziečiams 3.16, kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti jo jėga per dvasę vidinėme žmoguje. Ne per intelektą, ne per sugebėjimus, bet per jo dvasę vidinėme žmoguje. 1 Petro 50, o visokiojopos malonės Dievas pašaukęs mus į savo amžinoje šlovę Kristuje Jėzuje, pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, sutvirtins, sustiprins ir pastatys ant tvirto pagrindo. Jis yra mano apsauga. Psalmių 62.2. Tik jis yra mano uola ir išgelbėjimas, mano tvirtovė. Aš nesviruosiu. Jis yra mano priebėga. Psalmių 91.2. Sako viešpačiui, tu mano priebėga ir mano tvirtovė, mano dievas, kuriuo pasitikiu. Jis yra mano ramybė, sutaikinimas, nes mūsų sutaikinimas yra jis iš abiejų padaręs vieną ir sugriovęs mūsų skyrusią sieną. Jis yra mano tarpininkas, 1 Timotijui 2.5, nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus, Hebrajams 9.15 ir todėl jis yra naujosios sandoros tarpininkas. Leiskite pabaigti. Viskas man išeina į gerą. Sekantis išpažinimas. Geriau pagalvojus, manau, kad jūs turėtumėte pradėti penktą ryto kartoti šiuos išpažinimus ir greičiausiai vakare naktį galėsite būti pasiruošę miegoti. Jūs šūkausite visą dieną ir būsite ant tiek pavargę, kad galėsite miegoti. Romiečiams 8.28. Be to, mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslu pašauktiesiems. Filipiečiams 2.13. Nes tai Dievas, veikiantis jumise, suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo. Aš esu jo kūrinys sakantis. Efeziečiams 2.10. Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Turiu perskaityti kitą. Jis pabaigs manyje pradėtą darbą. Filipiečiams 1.6. Esu tikras, kad tas, kuris jumise pradėjo gerą darbą, jį, amen, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos. Aš šio darbo nepabaigsiu, jūs šio darbo nepabaigsite. Jis pabaigs manyje pradėtą darbą. Efeziečiams 5.26, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad pristatytų savo šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmesnį ir aukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Kolosiečiams 1.21. Taip pat ir jūs, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški savo protose piktais darbais, Dievas dabar sutaikino mirtimi jo žemiškajame kūne, kad pasirodytumėte jo kise šventi. Pažiūrėkite į sekančius žodžius. Tyri ir nekalti. Originalė tų, kurių negalima apkaltinti arba įrodyti jų kaltės. Žmonių akivaizdoje? Jūsų akivaizdoje? Jo akivaizdoje. Jis užbaigs mane pradėtą darbą. Jo akivaizdoje aš esu šventas, tyras, nekaltas. Jūsų akimis aš galbūt esu randuotas žmogus, sukrūva klaidų, bet aš nenoriu to matyti. Aš noriu matyti tai, ką jis mato. Jis užbaigs manie pradėtą darbą, jis tai pažadėjo, brolis Kipai, ko manie betruktų šiandieną. Galbūt dar yra milijonas trūkstamų dalykų mano dvasinėme gyvenime, prieš man mirštant arba patenkant į paėmimą. Bet jis užbaigs tai. Jeigu jis turės tai padaryti likus penkioms minutėms iki mano mirties ir tai pateks į Dievo Gineso rekordų knygą, galbūt tai bus greičiausias pradėtojo darbo užbaigimas per paskutinės 30 sekundžių jo gyvenimo. Bet tai bus užbaigta ir padaryta. Jis tai padarys. Kodėl? Nes jis davė įsipareigojimą. Kai jis vedė mane, jis pažadėjo užbaigti pradėtą darbą. Viešpats te augina jūs ir gausiai te praturtina meilę vienų kitiems ir visiems, kaip ir mes jūs mylime. Te sustiprina jūsų širdis ir padaro nepeiktinas šventume prieš Dievą. Mūsų tėvą, viešpatės Jėzaus Kristaus ir visų jo šventųjų atėjimo metu. Ramybės Dievas amžinosios sandaros kraujų išvedęs iš numiriusiųjų didįjį avių ganytoje mūsų viešpati Jėzų, tai ištobulina jūs kiekvienam geram darbui, kad vykdytumėte jo valią, jam veikiant jumise, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų, jam šlovė per amžių amžius. Amen. Amen. Mes negalime daugybės išpažinimų prisiminti, todėl aš jums juos pamokslausiu. Aš negaliu atgalinę eigą pakartoti visų išvardintų išpažinimų, kurio šiandieną pasakiau, bet ačiū Dievui, kad turime spausdintuvus. Jeigu turite problemą vienoje ar kitoje sferoje, užklijuokite išpažinimą ant savo vairo automobilio arba kai eisite melžti karvės, užklijuokite geltoną lipnų lapelį ant karvutės šonų. Arba kitoje darbo vietoje, iš ryto, kai pradėsite dirbti, matomoje vietoje – Užsirašykite, jis yra mano apsauga, jis yra mano gynėjas. Įsivaizduojate, kokią daugybę galime šių išpažinimų padaryti. Jis yra mano tas, jis yra mano tas, jis yra mano tas. Aleliuja. Esu įsitikinęs, jūs suprantate, ko jis nori iš jūsų. Jeigu mes užpildysime tuo savo sąmonę ir pasąmonę visais šiais dalykais, jūs tapsite pripildyti šventąją dvasę. Akivaizdu, kodėl šetonas kovojo prieš mane, kad aš to nepamokslaučiau jums. Per vėlų šetonė dabar. Per vėlų dabar šetonė. Visa tai jau pasakyta jiems. Visa tai pasakyta jiems. Tai Dievo žodis. Jis išsipildys. Todėl, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite mūsų išpažinimo apaštalą ir vyriausiai kuniga Jėzų Kristų. Tai yra, ką Jėzus sako danguje apie tave. Aš esu tavo dievas, tavo karalius, tavo išlaisvintojas, tavo vyras. Paskiau gesmių gesmėje tai yra išreiškiama intimesnė forma. Tai yra pasakoma nuotokos asmenyje. Aš priklausau mylimajam, o jis man. Jis geidžia manęs. Ar jūs galite tuo patikėti? Ar galite patikėti? Jūs turite vertę Dievo akise. Leiskite pasakyti tai jums tokiu būdu. Jūs turite vertę mūsų akise. Jūs turite vertę mūsų akise, kaip kūnas. Nesvarbu, ar per metus uždirbate 10 tūkstančių ar 3 milijonus dolerių, man kaip pastoriui, jūs visi esate viename ligmenyje. Galbūt jūsų dešimtinė savaitinė te sudaro 10 dolerių. Mes nerašome vardų, todėl aš nežinau, kiek kas atidavė. Bet galbūt tu esi toks neturtingas, kad po susirinkimo su visa šeima vyksti į McDonald'ą ir visa šeima turite dalintis vaikišką porciją. Galbūt jūs galite vykti į patį brangiausią miesto restoraną, užsisakyti, ką tik tai norite, net nežiūrėdami į kainas meniu. Imate, ką norite. Į jūs aš žiūriu lygiai taip pat. Nuostabiausia yra tai, kad viešpats žiūri į jūs taip pat. Galbūt jūsų kojinė yra skilė Jūs paslėpėte ją, kad niekas jos nepamatytų. Galbūt jūs dėvite brangiausias koinės, gražius batus, gražus kostiumas. Jis jūs nežiūri kitaip, jūs vienodi. Ar jūs laimingi? Jis tiesiog žiūri jūs, rūpinasi jumis. Jis toks tevelis, kuris gali turėti milijonus vaikų. Tačiau kiekvienas iš jų jausis taip, liktai jis būtų vienintelis vaikas – šio tėvo. Jis moka tai padaryti. Tik Dievas gali tai padaryti. Jeigu jūs užaugote didelėje šeimoje, su jumis nebuvo taip elgiamasi, kaip su vienu vaiku. Bet Dievas elgėsi su visais vaikais taip, kad kiekvienas iš jų mano, kad jis yra vienintelis. Nesakykite, kad jūs taip nemastote. Jūs sakote, šis susirinkimas buvo būtent man. 283 žmonės praėjusį kartą man tai pasakė. Bet žinote ką? Jis nutėse kelią, kad tai būtų taip asmeniška. Atrodo, kad tai man tiesiogiai kalbama ir be jokios abejonės taip ir buvo. Jis rūpinasi tavimi. Bet, broli Donė, aš turiu tiek daug subingų nuodėmių. Tai ką tu darysi? Skelbsi tai? Tu maitinsi savo pasąmonę tuo, koks tu bevertis, netikėlis esi. Ar tu leisi Dievui perkeisti tave? Šlovinkite viešpatį. Kai aš pamokslauju apie gerimą, tai manęs nepaveikia, nes aš negeriu. Kai aš pamokslauju apie rūkimą, daugybę kitų dalykų, tie dalykai manęs nepaveikia, Manau, dar nebuvo tokios pamokslų serijos kaip ši, kuri paveikė mane taip stipriai. Aš galiu matyti donį numeris vienas, donį numeris du, sąmonė ir pasąmonė. Žinote, tai man padeda. Galiu pasakyti tik tiek, bažnyčia, ruoškitės. Nes aš jaučiu, kad jūsų pastorius bus perkeistas. Aš noriu būti naujų žmogumi. Aš noriu būti naujų žmogumi. Prieš tampant naujų žmogumi. Aš noriu būti perkeistų prieš perkeitimą. Ar jūs tai suprantate? O jūs norite to? Aš nenoriu tik tai girdėti. Aš noriu būti naujų žmogumi. Talamonais Dievas pasimelskime, draugė. Dangiškasis tėve, aš žinau, kad aš daviau jiems nemažą kiekį informacijos šiandieną. Aš taipogi žinau, kad jie negali suvokti daugiau, negu aš galiu suvokti per vieną susirinkimą. Bet viešpatė Jėzau, te mes būsime kaip tos avys, galinčios atrajoti, sugrįžti ir vėl klausytis, peržiūrėti tas rašto vietas, atsispausdinti jas. Aš tai pasakiau žmonai praėjusį vakarą, aš noriu tų rašto vietų, aš noriu jas skaityti, skaityti ir skaityti. Akivaizdu, kodėl brolis Brakamas mums pasakė paimti tavo žodį, kartoti jį vėl ir vėl savo kūniškame prote, tol, kol tuo patikėsime iš tiesų. Taigi mes imame šį žodį ir tiesiog kartojame jį vėl ir vėl ir vėl, tol, kol tai patenka žmogui esančiam variklių skyriuje. Ilgainiui jis pradeda sutikti su tuo, ką sąmonė išgirdo pamokslaujant. Tai yra lyginama su tuo, kas yra pasakoma danguje. Tada mes gausime dalykus, kurių ilgėjomės. Aš visada žinojau, kad buvo raktai į supratimą tavęs. Tu davėjai man skirtingus raktus gyvenimo metu, tu padėjai man kaip individui, leidai apie tai pamokslauti, padėti tavo vaikams, bet aš tikiu, kad tai yra kitas raktas, dar vienas raktas, kuris leis atrakinti mūsų asmeninį gyvenimą. Tai nereiškia, kad mes dabar eisime visas ligoninės medicinos centrus ir išgydysime visus – Viešpatie, aš suprantu, jeigu aš galėčiau pirmiausiai savoje pasąmonę išsivalyti, iš to būtų daug didesnė nauda, negu kad jeigu aš eičiau į kiekvieną ligoninę ir bandyčiau išgydyti visus ligonius, aukštą po aukšto, kiekvienos ligoninės, visame mieste. Jie pasveiktų, bet greičiausiai dauguma iš tų ligonių grįžtų po savaitės, nes tai, ką jie daro, kaip jie masto, tai ir sukelia ligas, taigi iš to nebūtų jokios naudos. Bet jeigu aš galėčiau savoje pasąmonę sutvarkyti, perprogramuoti, leiski man atnaujinti savo operacinę sistemą. Kai kompiuterinė operacinė sistema buvo sukurta, netrukus jie išleido vieną atnaujinimą po kito, pastoviai atnaujindavo ją. Viešpatie aš meldžiu, kad tu galėtumėj paimti mūsų operacinę sistemą, mūsų pasąmonę. Te ji bus perkeista Atnaujink ją, kad ji būtų pagrįsta žodžiu, orientuota į žodį. Suteikite viešpatė. Aš nenoriu naudoti 95 metų operacinę sistemą. Aš nenoriu būti tokiu, kuris užtrigo su sena pasąmonė 25-30 metų senumo. Atnaujinki mane. Aš turiu daugybę randų, žaizdų, kaip ir dauguma iš čia stovinčių. Mes galime leisti, kad tie randai mus žeistų arba kad tu mus išgydytumėj. Viešpatė Jėzau, patarnauki kiekvienai širdžiai šiandieną. Aš nepamokslauju jiems apie žmogiškąją utopiją šioje žemėje, kad jie niekados nekovos kovų, jie kovos tas kovas kaip Dovidas, kuris sutiko galiotą, o net virkščiai. Dauguma mūsų kovų buvo tokios, lyg tai galiotas būtų mūsų nugalėjęs. Mes norime kovoti tas kovas su lygomis, sunkumais, pasiruošę nugalėti priešą bet kurioje vietoje, bet kuriuo metu, kaip Dovidas. Perkeiski mus viešpate Jėzau. Dievo galestingumo aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, primtina ir tobula Dievo valia. Suteikite viešpate Jėzų. Aš išpirktas, Harį, sugėdokime. Aš esu išpirktas. Aš išgelbėtas. Aš nupirktas. Aš turiu amžinai gyvenimą. Aš pripildyta šventąją dvasia. Aš atgimęs iš aukšto. Aš nuotaka. Aš einu į paėmimą. Jeigu šetonas mane atakuos lyga, aš nugalėsiu jį, aš pasveiksiu, pasakysiu. Jeigu jis atakuos mane lyga, jeigu tai nebus Dievo valia, kad aš palikčiau šį pasaulį lygos formoje, aš pasveiksiu. Aš galiu būti parklubdytų, bet aš nepasiliksiu tokiu. Aš galbūt išvargsiu, bet aš nepasiliksiu išvargintų. Galbūt aš dalį jėgų prarasiu, bet aš nepasiliksiu toje būsinoje, nes jis atgaivins mano jėgas. Sugėdokime drauge. Sugėdoki, Harry. Šlovinkime jį. Šlovė viešpačiui. Aš esu išpirktas Pamastykite apie tai, ką gėdate. Tu išlaisvinai mane. Tai ką tu darysi dabar bažnyčia? Aš nusipurtau tas sunkes grandinės. Nuplaunu visas dėmes. Aš nebesu toks, koks buvau anksčiau. Aš esu išpirktas. esu išpirktas Šlovė viešpačiui. Tu mane išlaisvinai. Taigi, aš nusipurtau visas sunkės grandinės. Nusiplaunu visas dėmes. Aš nebesu toks, koks buvau anksčiau. Aš esu išpirktas. Ačiū viešpatė Jėzui. Iškelkime rankas jo įvaizdoje. Tiesiog šlovinkime jį dabar šventieji. Jūs išpirktieji, jūs turite amžinai gyvenimą. Jis yra jūsų išlaisvintojas, jūsų karalius, jūsų ramybė, jūsų dievas. Mane persekėjo praeities vaiduokliai. Buvau surištas suklupimo pančiuose. svaršiau, kiek ilgai būsiu surištas. Tuomet tu pažiūrėjai į šį belaisvį ir pasakėjai man, sunau, nustok kovoti kovą, kuri jau buvo laimėta. Aš esu išpirktas Tu mane išlaisvinai. Taigi aš nusipurtau tas sunkės grandinės. Tu nuvaliai visas dėmes. Ir aš nebesu toks, koks buvau anksčiau. Aš esu išpirktas. Ačiū viešpatė Jėzau. Visą savo gyvenimą Aš buvau vadinamas nevertu. Apgailestavimo ir gėdos tokiu pavadintas buvau. Nevertu. Bet kai aš išgirdau tave šnipždantį, vaikę pakelki savojo galvą, aš prisiminiau, o Dieve, Tu manęs neapleidai. Tu manęs nepalikai. Aš esu išpirktas. Tu išlaisvinai mane. Ačiū viešpatė Jėzui. Taigi aš nusipurtau tas sunkės grandinės. Nuvalau visas dėmes. Aš nebesu toks, koks buvau anksčiau. nes aš nebeturiu būti tuo senuoju žmogumi savo viduje. Jo dienos suskaičiuotos. Jis miręs ir jo nebėra. Aš turiu naują vardą, naują gyvenimą. Aš nebesu toks pats. Ir viltis parves mane namo. Aš esu išpirktas. Tu mane išlaisvinai. Taigi aš nusipurtau tas sunkės grandinės, nuvalau visas dėmes. Aš nebesu toks, koks buvau anksčiau. Aš esu išpirktas.